vysielač, ktorý má 14 rokov. Aj jeho poslucháči, vítajte pri počúvaní. Je tu 601 číslo Spirituálny kapitál s témou Šantenie na tenkom ľade a niečo si povieme o nebeských liekoch na túto hrozitánsku dobu už apokalyptickú, ktorá nás obklopuje mainstreamových správach sa tvária, že je všetko v poriadku, ale potom tam vypustia nejaké zábery o tých hrôzach, o tých strašných paradoxoch sveta, že máme všetkého a sú tu extrémne bohatí a väčšina extrémne chudobní, skoro polovica planéty hrôza. A niekto sa zabáva, niekto tancuje, niekomu sa darí. Máme tu pokročilú medicínu skupu nástrojmi, liekmi a toľké choroby, moderné choroby. Mali by sme si ten život užívať. A my sa týrame navzájom a ľudia berú rôzne prášky. Na spanie nedá sa im z tejto doby spať. Pred chvíľou neberiem tieto prášky, som si ich vyťukal na internete, že čo sú to tie prášky na spanie. Neospán, zolpidem, a keď už to nezabere, tak zopitín je vraj najsilnejší. Minule sa mi tiež nedalo spať, nezaspával som a miesto práškov, viete, čo mi zabralo po, 6, po 18. hodine vypnúť telefóny. Vali zo šiestich čísel mi volali a, či príbuzní, či poslucháči, či kamaráti zo, a zhadzovali na mňa svoje trable. A ja som tak monitoroval a tu žijem v tichu ako kartuzian. Ale takto sa mi prihlásia z tých rôznych svojich svetov malých a každý má tú svoju malú apokalypsu. Aha. Tým, že to len hovorili a čo riešia, tak na mňa zhadzovali tie problémy. Ja som z toho vôbec nemohol spať. Niekedy do polnoci, niekedy až do rána. Veľmi mi pomohlo, prepáčte, ak takto to riešim, že som telefon stíšil, vypol som zvonenie a po 18. hodine nepríjmam telefonáty. Až na nejaké výnimky ak niekto chce, napíšte SMS-ku. A zrazu sa mi lepšie spí. Občas si večeru robím nejaký čakankovú kávu a s medom a mliekom a to mi veľmi dobre zaberá. Potom človek veľmi dobre spí. To človek potrebuje na to, aby sa asi oddychol, zregeneroval, aby potom fungoval ďalších 16 hodín. Je zaujímavé, že tí, ktorí majú 60 rokov, kto vie, či ich vôbec napadne, že 20 rokov na tejto planéte prespali. Tak to je to nastavené. A nemôžeme povedať, že to je žiaden hriech, to je príroda. Tak toto dal stvoriteľ. Kto vie, či keď budeme mať vzkriesené tela, či tam sa bude aj spať, či budeme stále bdeli a budeme sa len tešiť. To je pre nás zahalené tajemstvo. Čo si dnes povieme v relácii? Svet Čaká a tuší, že prichádza nejaká apokalypsa. Dozvedel som sa vám od Roberta Vlášeka, čo sa venuje predaju drahých kovov a s Pavlom Kamasom robili nejaký kanál, čo komentuje podobne ako my na vysielači dianie alternatívne slobodne a celkom zaujímavo, tak on tam, kde si v jednom videu hovorí, že zlato minulý rok 2025 vzrastlo na cene 46 A striebro, ak je to pravda, na ťažko uveriteľné vraj, vzrastlo minulý rok na hodnote o 170 A církev čo? No tá si to aj nevšimla. No to je škoda, pretože to je realita a to je normálne toto? To nie je apokalypsa. Však to je vojnový stav. To je kríza jak šľak. A tí ľudia, ktorí sa naháňajú, chodia do roboty a hypotéky platia. No, no však keby sa troška zastavili a vypočuli by si takúto informáciu, to ozaj zlato skoro polovicu zraslo. To znamená, že ak ty máš náhodou nejaký pozemok, ktorý má hodnotu 10 tisíc eur a keby si ho tak predal, kúpil by si si za to zlato, tak zrazu za jeden rok máš 15 tisíc eur. A keby si tam kúpil striebro za tých 10 tisíc, tak máš koľko? 4, 1, 2, 3, 1,7, to znamená 20, 170%. To je to normálne toto? Ani dej však to je totálne demotivujúce. To je strašné, to je hrozné, to je príšerné, to je nemravné. No, je všetko spolu, no ale tak zmente to. Jednoducho takto je tento svet nastavený a odhaluje sa tá nemravnosť, ktorá je vo všetkých sférach. Nezmeníte to, jednoducho to takto je, tak nástup do toho vlaku odvesa, neporkoci dušu a keď náhodou, aby sa nenadával a chodí do roboty, tu, tu sa unaví človek, chodí do práce a musí celý deň robiť ako, ako šrob, kde si na stavbe zarobí si 50 eur, aby prežil, no tak porozmýšľaj, máš nejakú, niečo máš, nejakú chatu, nejaký byt, nejaký pozemok, no tak nenadávaj, ak máš nejaké prostriedky, tak to Vidíš, že to takto ide, vraj tohto roku pôjdu tie ceny ešte prudkejšie hore, no tak sa tak si zainvestuj, som ti povedal, kde No a prosím ťa, nepre, ne, nemiň to ako satanista na nové porná, nové ženy a nový chlast a na mamonu a na službu Bohu, keď to aj Kristovec, dobrý človek, urobí, že jednoducho je takáto doba šialená, tak e, ak, ak náhodou niečo máš, investuješ a zrazu z toho vyťažíš, tak venuj na alternatívne médiá, na slobodný vysielač, ak si náhodou vôbec neprispela roky, počúvaš, alebo aj na túto reláciu, či na nejakú inú. Budeme ti vďační, pretože takýto druh práce, keby sme to chceli robiť v tých veľkých korporátnych či štátnych médiách, nám to nedovolia a tu sa snažíme hovoriť, aká je realita, aká je pravda. Snažíme sa minimálne zavádzať, manipulovať alebo klamať. To nás ani nenapadá. Neviem, či to niekto vôbec robí z nás, alternatívcov. Aj keď robíme všelijaké chyby, ale snažíme sa Snažíme sa vám teda slúžiť v tom, že podávame nejaké informácie, ktoré si myslíme, že sú vám užitočné, vám prospešné a že vás nebudú klamať, ale že vám pomôžu sa zorientovať v tejto divnej dobe a minimalizovať nejaké straty v tom vonkajšom svete. A ja som tu Keďže je spirituálny kapitál, to znamená, že niečo, aby ste mali to duchovné bohatstvo, lebo my nevieme, plánujeme si každý, že tu budeme 10, 20, 50 rokov. My nevieme, či tu zajtra bude šty alebo ja. Nevieme. Takí sme krehkí. A je dobré, aby keď budeme opúšťať túto planetu, aby ste si teda niečo za sebou zobrali, ale nie nejaké dlhy a 10 tisíc ťažkých hriechov, ale nejaké dobré skutky, nejaké spoznané pravdy, niečo kvalitné, niečo, čo sa Bohu páči, aby sme sa tam ocitli a pokračovali vo svojom byti, pretože tu na zemi sa neklamme, my tu nie sme na veky. V tomto našom tele, v tejto hmote, my sme tu na prechodnom pobyte, my sme tu v dočasnom provizóriu. Sú tie hlavné veci, Prečo vám to hovorím a opakujem to? Pretože vyháňam ako exorcista z vašich duší, z vašich hlav, z vašich životov diablov, ktorí vám klamú, že nič iné neexistuje, len hmota. Není nejaké iné bohatstvo, len zlato, iba toto telo, iba táto hmota, iba politika, iba toto tu. To je diabol. Diabolstvo ktoré treba v mene Ježiša Krista z každého jedného brata a sestry vyhnať ako diabla. Tak to robím, tak dúfam, že inteligentne. A tých, ktorí ma počúvajú, ľudí dobrej vôle, spirituálnych ľudí rôznych smerov a hlavne kristovcov, povzbudzujem, čo máme robiť, ako sa máme pripraviť na dobu, ktorá nás čaká. Spýtal sa ma nedávno jeden dôstojný pán, a tak ma prvé napadlo, no tak asi investuj do nejakých mincí, no, keď niečo máš, nenehávaj, ak máš väčšiu, keď máme menšiu hotovosť, to každý potrebujeme vraj. Peter Stanek hovorí aspoň na nejakých 6 mesiacov, keby čo si vypuklo. Majte prichystanú nejakú hotovosť, niekto hovorí 3 mesiace, aby sme mali nejaké potraviny, tak ma to napadlo, ak som si tu dokúpil nejaký med alebo nejaké špagety, alebo nejakú šošovicu, také trvanlivejšie potraviny. Vraj som sa dočítal, kde to bolo na Haiti, bolo zemetrasenie, zrazu všetko prestalo fungovať, nebola elektrika, neboli potraviny. A viete, čo bolo najzácnejšie, keď prišla nejaká katastrofa? Nejaký chlapík to dal na internet. Veľmi dôležité boli zapalovače. To malo hodnotu zlata. Ľudia potrebovali sa ohriať, mať oheň a nemali, alebo bola nejaké záplavy a neboli zápalky a zapalovače, aby mali oheň, že to bude mať obrovskú hodnotu. Tak jedno, druhé, tretie, možno mať nachystané drevo či brikety. Rátajte s tým, môžu prísť krízové časy. Môže vypoknúť aj vojna tohto roku, môže prísť zmena peňazí, koniec meny, pád dolára. Wolfgang Messing predpovedá 26. januára, že sa má stať niečo, no keď som to čítal, nejaká taká obrovská zmena všetkého, však to vyzerá, ako keby malo prísť varovanie, o, čo, o ktorom tu ja často hovorím. Či to príde teraz sobotu, alebo vraj až za mesiac. Či ozaj príde pád meny, či pád dolára, ako to predpovedal pred 50 rokmi tento svetoznámy jasnovidec a bolo to zverejnené nedávno 15. mája. Je to celkom možné. Je to celkom možné. My, kristovci, sa venujeme okrem nejakej takýchto starostí o pozemský život, naše ľudské tela, rodiny a prácu. My sa venujeme čím viacej. Tá doba bude apokalyptickejšia okolo nás. To nás neprekovuje. to my čakáme, ale je to súčasť našej svetej viery, že k záveru sa to, keď sa to bude blížiť, tak budú veľmi náročné chvíle, že príde aj veľké prenasledovanie kresťanu. Tak my sa venujeme eschatológii, nie apokalypse v prvom rade. To robia pohania. Oni cítia, že príde nejaký chaos, loď sa potápa, Titanic ide ku dnu, a teraz, no tak splašíme sa, aby sme sa zachránili. To je také ľudské, normálne. A my sme tiež medzi ľuďmi, tak rozmýšľajme ľudsky. Len okrem toho pamätajme aj na naše duše, aj na našu svetú vieru, aj príchod na nášho pána, pretože on, pán Ježiš nám slúbil a predpovedal túto veľmi turbulentnú dobu pred jeho druhým príchodom, ten sa volá špeciálne v teológii parúzia. Keď vám to niekto povie parúzia, to je druhý Ježišov príchod na túto zem. V knihe Pravdy sa častokrát, niekoľkokrát opakuje, že nie, Ježiš už nepríde v ľudskom tele. Že ten, ktorý sa tu bude tváriť, že je Ježiš Kristus, tak sa predstaví, ovládne to tu všetko a bude klamať ľudí, že je Ježiš, to bude antikrist, ale on už v ľudskom tele nebude chodiť, to si dobre zapamätajte aj vy, myslím si, že to by malo byť medzi dogmami katolíckými, neviem, či to tam je. No a eskatológia sú to náuka o posledných veciach, ktorá v kresťanstve nie je iba hrozitánska, že všetko sa bude rúcať. Ekonomika, národy, vojny, pádmeny, hlad tu bude, antikristi tu zavládne, boháči pandémie urobia. To je súčasť eschatológie, taká veľmi nepríjemná, ale existuje tu aj veľmi príjemná časť, na tú kresťania a kristovci nesmú zabudnúť, pretože by zradili Krista aj kresťanstvo a keby to neohlasovali, čo je také moderné novodobej cirkvi, neohlasovať blízky príchod Ježiša, neohlasovať tie zázračné veci, ktoré máme v rôznych zjaveniach, napríklad v Garabandale pred 60 rokmi dostali od Svetej Panny Garabandalskej štyri dievčatá, ktoré sú dnes už 70 ak všetky 4 žijú, neviem, tak dostali takéto tri body. Začne to a možno už tohto roku varovaním, 15-minútovým osvietením svedomia celosvetovou spovedou. Predtým sa majú zraziť knihe pravdy. Viackrát som to tu vysielal. Dve kométy a má byť na oblohe kríž. Ak toto príde, ja to čakám, a všetci tí, ktorí čítajú knihu pravdy a Vysvetoval som vám v posledných dvoch reláciách, že 20 veľmi vážnych bodov, ktoré sa tam predikovali, sa už naplnili a ďalšie body čakám, že sa jeden po druhom naplnia. Jeden z takých podstatných bodov bude, keď už pôjdeme do finále, že príde toto 15-minútové varovanie. To dostali už aj dievčatá v Garabandale. Církev to vie, katolícka, kto sa zaujíma, Pápeži neboli proti a veľmi sa im čudujem, že o tom nič nehovoria, len o synodalite a o nejakej inklúzii a prosperite. A teda, ale takéto vážne veci oni nehovoria, to je ich obrovská chyba. Potom do roka po varovaní by mal prísť nejaký zázrak pri Boroviciach, Garabandale, kde si tam, kde sú tie borovice, tam, kde bolo zjavenie. Medžugorí sa hovorí o desiatich tajemstvách, a tam braj bude ďalší zázrak mariánsky, že všetci to uvidia. No tak čakáme. A možno súčasťou toho zázraku bude, že časť pripravených kristovcov a kristín a vynimočne aj ľudí dobrej vôle, možno z každého národa, z každého náboženstva, ktorí žijú veľmi čestne, statočne, možno mučenícky, vo svojich rodinách, vo svojich komunitách, vo svojich povolaniach, zažívajú aj prenasledovanie, duše majú čisté, pokorné, nezišné, sú na nebo pripravení, možno budú vychvátení do neba, dematerializovaní a zmiznú. Ja tomuto verím, je to napísané aj e, v osvetom písme, pán Ježiš o tom hovorí, dvaja budú v slobodnom vysielači mlieť a hovoriť svoju reláciu. Jeden bude vzatý druhý bude ponechaný. Dvaja budú na manželskej posteli spať a starať sa o svoje deti a rodinu. Jeden si robí posmech z týchto vecí a jeden to bere vážne. Jeden sa pochabí z kresťanských hodnot aj zo života, druhý to bere vážne, čaká pána, vníma hlbšiu realitu, nenechá sa naočkovať, nenechá sa ho len tak nabulikať, oklamať, ale zvažuje, je vážny, je opatrný, No tak jeden bude vzatý, druhý bude ponechaný. Ak si myslíte, že vymýšľam, toto je súčasť kresťanstva. Ježišovho evanília. No, možno to bude súčasť toho zázraku v raj, to má byť do roka od varovania. nie pravdy zaujímavé som sa o tom nedozvedel. Že to bude do roka. Ale že ten zázrak vychvátenia Rapture of Rapture Church, že bude církev vyzdvihnutá, že tých Snáď nielen 144 tisíc bude zobratých do neba, premenených a zrazu budú tam už a budú sa chystať na tisícročnú ríšu a príchod Ježiša Krista v moci a v sláve už budú na druhej strane? Či to bude jednorázový akt? V jednom momente, či týchto zázrakov nebude opakovanie, to neviem, to sa nikde nepíše, ako teolog to pripúšťam, že môže byť nielen jeden, môže toho byť viac. Či to bude pred Antikristom, či Antikrista my dožijeme, či to bude až vtedy, keď Antikrist, lebo on bude mať prvú časť veľmi dobrú, on preniesie mier, on prinesie prosperitu, on preniesie potraviny a lieky, všetci ho budú milovať a tlieskať, niečo si o tom dnes hĺbšie povieme, ale príde deň, keď si sadie do Božieho chrámu a tam povie, ja som ten váš spasiteľ. Ja som Ježiš Kristus. A jeho druhý príchod nastal mojou osobou a ja vám ponúknem spásu a vy všetci ma budete rešpektovať, uctívať, poslúchať a ja vám dám všetko, čo potrebujete a bude tu tisíc rokov blahobyt. A vraj dá značku šelmy 666, ktorú bude nanúcovať ľuďom typujem, že 10, 20, 30 krát silnejšie, ako bolo nanocovanie povinné očkovanie. Bude tu obrovský psychický tlak a tí, ktorí značku šelmu odmietnú, pretože vedia, že to je spoločenstvo s diablom, Ježiš nám v knihe pravdy odkazuje, neberte tú značku, pretože to bude na vás ľudia podvod, budete mať kožné a strašné choroby a budete hypnoticky ťahaní do čiernej diery, do pekla. K antikristovi neberte to. Upozorňuje nás na to aj sveté písmo, zjavenia poštola Jána, že tí, ktorí príjmu značku šelmy, budú mať strašné nejaké telesné kožné choroby. Či budeme zobratí pred týmto čipovaním, ako Svetá Církev. Či až potom, keď nám Antikrist povie, tak ak nepríjmete značku šelmy, vraj sa urazí a začne pomstichtivo vydírať a vraj urobí na celom svete nejaký umelý hladomor. To už bude ten, tá tretia časť, ktorú Garabandalské posolstvo hovoria varovanie, do číslo 1 zázrak, do roka číslo 2 a Božie tresty číslo 3. Súčasť tých božích trestov bude toto a potom aj ďalšie veci, ktoré sú dosť desivé, nie sú príjemné a sú svetým písmom predpovedané a knihou pravdy sú podrobne povysvetľované. A čo na to Svetá Církev, naši moderní preláti? O knihe pravdy povedal Štefan Sečka, spišský biskup, osobne som ho poznali, náš dobrý muž to bol, zaujímal sa o nás. Každý rok vo Vysokých Tatrach pre nás nemocničných kaplánov urobil nezištene nás pozval, ubytoval na 3 dní, prednášky nám dal, venoval sa nám, pomene nás pozval, poznal, týkal nám každému, ja som mu vykal. No tak keď vznikla kniha, bola diktovaná kniha pravdy, kde máme do, doslova podrobnosti o týchto veciach, tak on to, tejto knihe prehlásil v roku 2012, že to je blud a nech je prekliatý ten, kto bude šíriť tieto posolstva a kto bude žehnať tu pečať živého Boha, to je nedovolené, kňazom to zakazuje. Podpis Razítko, biskupský úrad, Spišská kapitula. Dodnes to nebolo odvolané a títo jeho kolegovia, slovenskí biskupy, arcibiskupy sa tvária, že sa nič nestalo, že o tom ani nevedia. No a to viete o tom, že tento biskup Sečka e, sa prepadol na tenkom ľade, neprepadol sa do horúkých, horúcich pekelných hlbín, ale do pod tenkým ľadom a že sa topí, kto vie, kde tá jeho duša je a že urobil fat, najfatálnejšiu chybu svojho života. Nie, to sme nepočuli. Toto v katolických novinách sa to nepo... My, my sme nepočuli o nejakej knihe pravedy, o záj, a to sa stalo. No toto... Mnoho ľudí nevie, polokatolícke médiá ich neinformujú a tí, čo sú informovaní, sú dezinformovaní, pretože sa dozvedeli, že v knihe Pravdy to je všetko zlé, to sú bludy a to je falošná prorokyňa, ktorú treba prekliať, napľuť a tomu sa netreba venovať. A čo ostatní biskupy, ktorí o tom niečo aj vedia? Oni tiež šantia na tom ľade, synodalite, o vzájomnom počúvaní a rešpekt. Oni držia jednotu, jeden biskup sa rozhodol, tak nebudú vstupovať už do jeho rozhodnutia. Oni mlčia, niektorí z nich majú aj počúvajú. Niektorí z nich si tú knihu pravde zohnali a ho čítajú večer pod paplónom. A prečo sa ku tomu nevyjadríte? Ozaj je tam všetko zlé? ale však tam je veľmi veľa vecí od pána Ježiša, sú tam posolstva Boha Otca, je tam veľmi veľa predpovedí od Matky Spásy a Ducha Svetého, celá Sveta Trojica, výnimočné posolstvo. Vraj som sa dočítal pred čerom, že to je najrozsiahlejšie posolstvo v dejinách o apokalyptickom aj skatologickom dianí. Čiže to je záverečný dar pre celé ľudstvo, aby bolo povzbudené, nevystrašené, aby bolo informované a prosí klerikov, kňazov, biskupov aj Vatikánu spoluprácu a i takto. Čo by vám na to povedal pápež Leu XIII, ktorý je na tejto karikatúre. Ten sa ešte ozval. Prečítame si od neho nejaké slova z jeho encykliky Humanum Genus. Ten hovoril nebojácne o tom, že svet ovládajú už 250 rokov slobodomurári. Je to sekta veľmi nebezpečná, ktorá chce zničiť kresťanstvo ktorá chce povaliť všetky kráľovstva kresťanských kráľov. Robia to tajne, robia to s pomocou finančnej moci, prenikajú už aj do cirkvy. Treba sa im zoprieť a prísne potrestať každého jedného katolíka exkomunikáciou z katolíckej cirkvi, ak by sa pokúsil niekto do lože slobodomorárov vstúpiť. Ozaj? Ale čo? sme nepočuli, celá naša generácia vôbec nepočula o nejakých škodlivých slobodomorárov. No, takto dopadli moderní kresťania, katolíci. Oni o tom za svoj život 60, 70, 80 roční nepočuli od svojich pastierov po druhom vatikánskom koncile úplne nič. A držia v tom mlčaní jednotu. Po vonkajších štátoch je tzv. deep state. Je to mafia, ktorá ovláda geopolitiku, politiku a štátnikov. Aj financie, aj médiá, aj tajné služby. V cirkvi sú ich spolupracovníci, ktorí sa volajú Deep Church. Tak o tom informoval arcibiskup Vigano. Takisto o tom nehovorí cirkevný mainstream, Úplne nič. A najhorší z týchto skupinách sú tzv. deep sleep. To sú vraj kresťania, vraj katolíci, ktorí o podstatných veciach, čo sa vlastne na tejto planéte deje, oni nevedia nič a tí, čo sa to dozvedia, majú tak plné gatie vrátani kňazov, biskupov aj pápeža, že o tom mlčia. Čakali sme od Leva 13. a 14. že nadviaže na svetý boj svojho predchodcu Leva 13. a pridá sa k boju proti tejto sekte satanistov. Nerobí tak. Patrí tiež medzi oddaných služobníkov Deep Sleep, Deep Church a podporovateľ Deep State. Som povinný vám to oznámiť bez toho, že by som niekoho osobne odsudzoval, na niekoho nadával. To je najväčší problém tejto doby. Zaspatí kresťania. A keď sa niekto z nich preborí na tenkom ľade, oni mu nepodajú pomocnú ruku, oni šantia na tenkom ľade a čaká sa, kedy sa spoločne desi prepadnú do väčšej diery v tenkom ľade. Dáme prvú pieseň. Ako slobodomurári vznikli 1717 v Londýne, sa nejaké tie lóže spojili a vytvorili veľkú lóžu Anglicka. 1717, ľahko sa to dá zapamätať. Odvtedy 8 pápežov v 12 encyklikách počas skoro troch storočí plus asi 200 ich disciplinárnych rozhodnutí bolo v duchovnom svetom boji razantne nasmerovaných voči sekte slobodomorárov. Katolíci mali dlhodobo jasnú inštruktáž, o čo ide, a boli duchovnými otcami pred ich vplyvom ochraňovaní. Ale čo sa stalo po druhom Vatikánskom koncile 1962-65 prišiel radikálny obrad Miesto svetého boja prišla s nimi dohoda o vzájomnom neutočení a spoločné prehlásenia o budovaní svetového mieru a prosperite celého sveta. Prišlo dokonca aj k uznaniu, že niektoré slobodomurárske idei sú spoločensky prospešné. To pre druhým vatikánskym koncilom absolútne niečo nemožné. A zrazu spolupráca. Ako zázrak v úvodzovkách došlo aj ku zjednoteniu protikladov slobodomorárskej sekty a katolíckej cerkvy a ich spolupráci. Biskupy na druhom vatikánskom koncile uznávali dlho v RKC zakazované právo na slobodu svedomia, slobodu zvolenia si náboženstva a slobodu prejavu tieto tri slobody boli katolíkom veľmi prísno obmedzované, strážené a katolíci boli rigidní dlhé stáročia. Tieto hodnoty totiž obhajovali osvietenci, protestanti a slobodomurári. A zrazu šibnutím čarovného prútika aj pápeži začali uznávať, že človek má právo zvoliť si náboženstvo. Nenúte ho, No však ale vy ste ho stáročia nutili. V Čechách 300 rokov, že musia byť všetci buď Židia alebo Rímo-katolíci, alebo na tisíc rokov to Vatikán forsíroval cez kráľov katolíckých, že žiadna sloboda svedomia, žiadne tu sloboda svedomia, to je znôžka všetkých bludov, povedal Gregor 16 1800, tak nejako 30. No, tak neviem presne to definovalo. Zrazu je to ľudské právo, ľudská dôstojnosť a každý má... Čiže slobodomurári nám prišli, prišli, pán Boh chce z nich poučil celú církev pápežov v celých dejinách, že každá ľudská osoba má slobodu svedomia, má slobodu a právo zvoliť si náboženstvo a má, musíte dovoliť slobodu prejavu, pretože keď mu to nedovolíte, tak ste úplne vadní, ste chorí. Mali pravdu. Týchto troch bodov. A církev to uznala. Preto z veľké nepriateľstva prišlo zrazu zjednotenie, uznanie si, teda ich církev urobila, nie, teda nie církev, ale tí jednotliví nesvetí pápeži a karieristickí biskupy držiaci s nimi jednotu napáchali dejinách veľmi veľa zla sme si to konečne v 20. storočí uznali a uznali sme, že slobodomurári majú aj niečo pozitívne. Hovorím vám úplnú podstatu, celkom skratke, nemusíte čítať 300 kníh o tom. Uvoľnenie príliš rigidnej cirkevnej disciplíny pokračuje a už nebezpečne pokračuje. A tisíc rokov napríklad zakazovanému oddeleniu cirkvi od štátu to bolo zakázané s odporúčaním, aby boli vlády nie katolícke, ale sekulárne, čiže civilné. Prečo by štáty, predstaviteľa štáty mali byť kresťanské? Nech sú radšej sekulárne, civilné, hovorili slobodomorári, nech je to všetko bez náboženského vplyvu, toto bol bľud. A zrazu to bolo cirkevnými pápežmi uznané. Ďalší bod v ktorom sme nanúcovali všetkým katolickú vieru a robili sme chybu. To nebola láska, to nebol život pravde, bola to avitaminóza. My sme nepásli dobre, my sme krivili ovce, strašili sme ich. Prísne sa cenzurovali títo liberálni spisovatelia, ateisti či protestantskí kazatelia. Boli negativizovaní, demonizovaní, boli hádzaní do jedného vreca medzi provokatérov a kriminálnikov. Cirkvou 500 rokov boli na zdesenie ostatných výstražne nejakí protestujúci jedinci upalovaní či doživotne väznení, inak trestaní. A zrazu po druhom vatikánskom koncile dostali všetci slobodu prejavu ako ľudské právo. Pápeži to zakazovali ako diabolské právo, rovné tým najťažším spoločenským zločinom a keď mal niekto nejaké vízie z hora, tak bol prísne sledovaný, oddelený, vyšetrovaný. No teraz máte úplnú slobodu, vy si môžete napísať, čo chcete. Pavol VI zrušil po 400 rokoch index zakázaných kníh, a keď niekto napíše nejaké vízie, tak cirkev to nemá povinnosť, tuším, ani skúmať. To do takéhoto extrému ste došli. Z jedného strašná prísnosť, do druhého extrému strašná benevolentnosť a ľahostajnosť. To je všetko iné, len nie. Protestanti mali v tomto pravdu, toto nie je zdravé. Toto nie je v súlade so Svetým písmom. Toto nie je kresťanstvo. Veru, veru. Aj oni mali kus pravdy. A vy sa tu nehrajte na takých svetých, keď tu odporúčate kadejaké polobožské, polodiabolské polotovary a neviete to oddeliť a neviete iných vyučovať. Dlho, dlho sa vyučovalo, však pán Ježiš povedal, chodte, učte, vyučujte, tak to robili, ako vedeli tie apoštoli, ale väčšina tri štvrtiny pápežov bolo nesvetých, to ste si neráčili ani všimnúť a bolo tam pár nehodných. Aj Antikristo bolo medzi nimi, falošne dosadených. A boli tam aj svetí pápeži. K tým treba mať samozrejme rešpekt, úctu a svetú poslušnosť. Ale ako náhle sa tam vyskytne už len niekto nesvetý, podozrivý, že šaškuje, že to nebere vážne, že, že dáva nejaký polotovar, že vy, vybočuje z niečoho do neľudskosti. V tom momente mali nasadiť všetci biskupy pod ním svetú neposlušnosť a mali ho napomenúť a aj ho odsúdiť. Dať ho mimo a dať tam svetého pápeža. Toto, toto si tieto, tieto maličkosti si neplnili. To nie, nie sme katolíci k tomu 2000 rokov ani vedení. Iba k slepej poslušnosti. Mudleniu sa. No že, ale to je taká, čo to je? Tiež není katolícky ideál. To je lenivosť jak hrom. Územie pápežských štátov sa v 19. storočí stvrklo zo 42 tisíc kilometrov štvorcových na 44 hektárikov vo Vatikáne. To bola tiež práca slobodomorárskych loží, ktoré napriek strašidelným zákazom naberali na svetskej a finančnej moci a prilákali rôznych intelektuálov celého sveta, ktorí sa v tých lôžach stretali debatili, organizovali a konali. Preto, keď pápeži zistili, že robili aj, robila církev aj chyby a že slobodomorári nie sú všetko zlé, prestali proti nemu útočiť, začali s nimi komunikovať, potichu spolupracovať a dnes už aj otvorene. Ale na takéto bodíky, že bohatnú, bohatý bohatnú, a ochudobňujú chudobných, na to sa prečo neútočí? Však to je najväčšia hrôza celých dejí. Alebo že títo bohatí sa tak spíšnejú, že začnú robiť aj nielen pochabosti, ale vyslovené trestné činy alebo masové trestné činy a to, to není vôbec vyfetrované. bod číslo 2. To nikomu nevadí, už ani Vatikánu. Hoci František tam niečo spomenul také, že sa to, to je hrozné, ako sa tie najhoršie trestné činy nevyšetrujú. No však a prečo nezriadíte generálneho prokurátora celej planéty, ktorý by dozoroval všetkých prokurátorov? No, to, to nevieme, za nedá. A to, to není zvykom. No, tak to, či to treba, však to všetko pán Ježiš vyrieši. No, tak vieme, že to vyrieši, ale niečo môžeme riešiť ešte aj my, či? alebo hraní sa na to, že všetky náboženstva sú OK, toto je už forsírované z Vatikánu, dlho to bolo zakazované. A klamanie celej planéte, že tu neexistujú žiadni satanisti medzi tými náboženstvami, no tak to je otraz asi ten najväčší. To je deep sleep väčšiny ľudstva. Deep State organizuje, Deep Church to podporuje žehna z časti takticky a z väčšej časti Babelom mečí, pretože zistili, že im to vyhovuje ich kariérnemu vzrastu. Nož ale viere to neprospieva, iba vám to vykrmuje vaše ega. Budete za to zodpovední. Ako posledný z pápežov sa zval kardinál Ratzinger, keď bol v úrade kongre šéfa kongregácie pre náuku viery, kde k dekréte a veľmi jemne napísal, že tie strašné exkomunikácie pre opovážlivých katolíkov, čo by sa opovážili vstúpiť medzi slobodomurárov, stále platia. Myslím, že to bolo niekedy 80. 90. roky, neviem presne. Naposledy sa razantne pomenoval problém s nimi Lev 13. encyklikou Humanus Genus, v roku 1884. No, skúsim vám niečo prečítať z tejto encykliky, čo katolíci takisto v nejakom radiu Lumen pochybujem, že by niekto túto encykliku vôbec si všimol, preberala iných ob, s ňou oboznámil. Jedna z tých 12 encyklík, ktoré boli proti slobodomurárom veľmi rezentne celou kaťušou a mocou Božou nastavená po dlhé tristáročia, vybavený najrozmanitejšími zbraňami a využitím najrôznejších bojových taktík, aj keď nie je vždy s rovnakým zápalom a náporom, zrazil sa počas všetkých tých storočí jeden tábor s druhým, tých božích ľudí s tým diabolským. V dnešnej dobe je však zrejme, že stúpenci zla vchádzajú do sprisahania za vedenia tak podpory, tak z takzvaných slobodomurárov, spolku, ktorý je široko a ďaleko rozvetvený a má pevnú organizáciu. Šikujú sa ku rozhodujúcemu boju. Veď už vôbec neskrývajú svoje úmysly a v najväčšej opovážlivosti povstávajú aj proti Božiemu majestátu. Cirkvi svetej verejne otvorene chystajú záhubu a to s tým cieľom, aby úplne olúpili svetú církev, ak by to bolo možné. Aj kresťanské národy od dobrodenia vykúpené Ježišom Kristom, spasiteľom sveta, nás potom v zármutku nad týmto zlom pobáda láska, aby sme často volali k Bohu. Hľa, ako, sa, ako zúria títo nepriatelia tvoji a tí, ktorí ťa nenávidia, pozdvihujú hlavu. Proti ľudu tvojmu sa tajne dohováraj a v úrade vchádzaj proti tvojim svetým. Poďte, hovorí, vyhladíme ich z počtu národov. Už tam predpovedal, že slobodomorársky hlasný cieľ je prenasledovať a zničiť kresťanov a pravých židov. Lev 13. pokračuje. Za tak naliehavého nebezpečenstva v dobe tak strašného a tvrdošíneho útočenia na kresťanstvo je našou svetou povinnosťou upozorniť na nebezpečenstvo, ukázať na nepriateľov a podľa svojich možností čeliť ich zámerom a taktike, aby nezahynuli tí, ktorých spása nám bola zverená a kráľovstvo Kristovo, ktoré sme prijali pod svoju ochranu, nech nie len bolo silné a neporušenie trvá, ale nech stále vzrastá po celom svete o nových členov. Rímsky veľkňazí naši predchodcové vo svojej ustavičnej bdelosti o spásu kresťanského ľudu veľmi rýchlo rozpoznali tohto úhlavného nepriateľa, vynárajúceho sa na denné svetlo z temnú tajného sprisahania vedeli, kto je a čo chce dosiahnuť, dokázali tiež myslieť na budúcnosť a pohotovo varovali panovníkov národy, aby sa nedali nachytať taktikou a prichystanými na ich oklamanie. Takto písali pápeži pred druhým vatikánskym koncilom, vážení katolíci. Však ste nikdy niečo takéto za svojho života nepočuli. No už tak počujete. Rozpamätajme sa. A tak ako boli, Lev 13. bol ešte umiernený, ale boli pred ním fanatické útoky aj na slobodomorárov, že poďme ich zničiť. A čím viacej na nich útočili a strieľali, tým boli slobodomorári silnejší. Až prišlo k zvratu, že prišlo dohode o vzájomnom neútočení, že my sme urobili obrovské chyby v dejinách a teraz o slobodomorároch mlčíte spolupracujete a necháte im dokonať dielo skazy. Za šantenia na tenkom ľade v rukách držíte synodalita, inkluzivita, svetý pápež František a tak ďalej. No, druhý extrém. Robí Vatikán a katolíci robiť extrém nemusia, ak sa stali pri zdravom rozume. Aj tí boží služobníci, akí bežní kniazy, nejaký pán na dedine. Však Mohol by sa z toho aj poučiť, len nemá ich kto poučovať. Dnes sa všetci totiž počúvajú, kde je ten ľad e, tenký a kde, kde pôjdeme a kde, kde sa rýchlejšie asi preboríme. No tak veľa šťastie. Pustíme si ukážku, čo nám sveta pána Mária vo Fatime odkázala ako tretie fatimské posolstvo. Tretie fatimské tajomstvo, ako ho napísala sestra Lucia. Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, Videli sme po ľavej strane našej panej trochu vyššie aniela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriací plameň, ktorý, ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom našej panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Aniel, ukazujúc pravou rukou, na zem silným hlasom povedal Pokánie, pokánie, pokánie. A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú biskupa oblečeného do bielého, mali sme pretuchu, že je to svätý otec iný, Rôzni biskupy, kňazi, reholníci a reholníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kameňov, ako by boli skôry kvorkového stromu. Svetý otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto z polovice zrúcané neistým krokom a strapený bolesťou a utrpením modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste, keď prišiel na vrchol vrchu, tlačia pod veľkým krížom, bol zabitý skupinou vojakov, ktorí na ňo strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupy, kňazi, reholníci a reholníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy rôznych tried a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anieli. Každý z nich mal v ruke kryštáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu. Tak to je časť 3. Fatimského posolstva, ktorú svätý Jan Pavel II zverejnil v roku 2000 Dozvedeli sme sa, že do toho tretieho fatimského posolstva patria aj ďalšie zjavenia, ďalšie listy sestry Lucie. Či ich je 5, či ich je 10, či je 250, nevieme. Niečo prezradil tajný kardinál Malachiáš Martin, ktorý ich čítal, aj pápeži to čítali, ale ich stopli. Mali na to nejaký dôvod, možno sa zablokovali pre ďalšie nebeské posolstva. Ale máme tu aj odhalenie v knihe Pravdy, veľmi podrobné, ktoré nám vlastne tieto tri fatimské, tretie fatimské posolstvo konkrétne vysvetľuje v piatich knihách. Kniha pravdy nám prezradila, že zvolením pápeža Františka sa podaril triumf slobodomurárov, že si dosadili na Petrov trón svojho emisára, Rotariana a liberálne zmýšľajúceho ich dopredu nachystaného kandidáta a spolupracovníka. Týmto správcom sveta dočasným schádzajúcim sa v Davose napísal napríklad za 12 rokov pontifikátu 6 pozdravných listov. Hoci tam sú satanisti, najväčší superboháči, je tam Harari, ktorý hovorí, že umelá inteligencia vytvorí nové náboženstvo, kresťanstvo zanikne, Ježiš je fake news a podobné zvrhlosti, on ich len pozdraví. Ako keby bol jeden z nich. Jeden dôkaz. Ďalší, 30. apríla 2016, ako pápež, prijal na Svetopeterskom námestí 9000 rotariánov. Čiže to, je, to sú prvé, druhý, tretí stupen slobodomurárov. On bol medzi nimi v Argentíne. Z celého sveta tam prišli na púť, kde ich okrem iného povzbudil, aby pokračovali v očkovaní proti detskej obrne, Hurra! To nebolo nikdy v dejinách cirkvi. Púť slobodomoravských rotarianov v Ríme. Bolo. A keď sa chcete naťukať v internete, Vatikán News to je. Tam napísali, že v ten bola púť, áno, áno, ale to boli nejakí akože policajti a nejaká také čosi, kerečičky. Boli tam rotariani. Ďalšie dôkazy. Jeho mnoho pohoršlivých a výročne zmetočných výrokov je svetoznámych aj ochraňovanie bludárov, škandalistov, ateistov bolo v dennom poriadku, úvodzovka. Prenasledovanie tradícií vernejších tiež, bagatelizovanie dogiem, svetokrádežných svetých príjmaní pre potratárov, ťažkých hriechov, aj pekla, takisto. Iba málo ktorí si všimli dramatický počet návštevníkov a audiencií. V bolo 7 miliónov na začiatku, potom 4 milióny a keď končil Francis, iba 100 tisíc. Niekoľko 100 tisíc za rok. To nič však. V závere jeho služby 12-ročnej záchvaty obdivu v nekrológoch, najmä od predstaviteľov slobodomorárskych lož. To si katolíci všimli, ale posttraumatickú stresovú poruchu u 1,4 miliardy katolíkov tá nie je dodnes nikým až na nejaké výnimky s žurnalistami. Medzi klérom vôbec nie je diagnostikovaná poriadne ani liečená. Dočítal som sa vám to predpovedané vraj O Benediktovi, ktorého vytisnú, príde nejaký falošný prorok, ťažko sa nám to čítalo, nechceli sme tomu veriť. V knihe Pravdy sa to Ježišom opakovane zdôrazňovalo že znesvetí Eucharistiu, no to som povedal, to je absolútne nemožné, aby pápež znesvetil Eucharistiu, či ho neznesvetil, keď ho dal Bidenovi, ktorý, ktorý tam doporučuje potraty 300 miliónom Američanov aj celej planete a usmieva sa pritom ide zomše? Či to nie je znesvetené Eucharistie pre Boha? Alebo gesto, ktorým Ježiš hovorí, všimnite si to gesto, ktoré urobí na obradoch Veľkej noci. Ja som nevedel, aké gesto dodnes a Mari 2-3 dní som čítal, v jednom posolstve bolo, že to gesto na Veľkú noc bolo poklaknutie pred okázale poklaknutie pred rôznymi migrantami, lbg ktorým umýval nohy. Mne to nebolo príjemné, bolo mi to až odporné, priznám sa, a nevedel som k tomu nejaký kontext ani pozadie. Ježiš hovorí, že táto prehnaná pokora znamená jeho píchu. Vážený, tak sme sa dosčítali, dozvedeli. Ja vám to tu uznamujem, že slobodomurári slavia triumf, ktorý pokračuje a majú za cieľ pápežstvo povaliť a dať si tam falošného proroka. To je na celú, možno na tri relácie. Už začali. Už falošný prorok úraduje. Polovicu dôležitých vecí vám nehovorí. So slobodomurármi sa príliš kamaráti a bude mať aj svojho veľkého spolupracovníka geopolitike, ktorý bude antikrist. O ňom si niečo povieme v ďalšej časti. Dáme pieseň. Pekne ďakujem tento týždeň Marcelovi, Anne, Jánovi, Miroslavovi a Igorovi za podporu tejto misie na Slobodnom vysielači. Ak podporujete mňa, moju osobu, tento projekt pekne ďakujem, podobne aj ak podporujete 13 rokov slobodný vysielač.sk, kde máte účet aj na umenie zit.eu máte moju osobný, pekne ďakujem. Máme to ako krásnu prácu, krásne poslanie, je to dar Boží a odporúčam aj mojim kolegom v Slobodnom vysielači za to Pánu Bohu poďakovať. Lebo je to zázrak, že tu existuje v tomto divnom svete niečo normálne, aj medzi tou záplavou cenzurovaných a manipulovaných veľkých médií existuje s menším vplyvom, ale alternatívna scéna, ktorý súčasťou je tento projekt Slobodného vysielača a 13 rokov to funguje a poslucháči cítia, že netárame, nezabíjame čas, nerobíme len nejakú verbálnu masturbáciu, ale vám nejako slúžime, poznamujeme vám niečo, čo vám nikde inde nepovedia a snáď, snáď vás aj nejako oplodníme. Čiže motivujeme k tomu, aby ste žili normálny, dôstojný život, aby ste neboli medzi zmanipulovanými občanmi, ktorí chudáci rasy budú trieskať hlavou o zem. Ja som otročil nejakému systému, tému niekomu, kto ma oklamal a bude preklínať niekoho, ktorý ho okradol, oklamal, zmanipuloval a budú v pekle. Pretože to je peklo. Začína to klamaním sa, rehotaním sa, ubližovaním, škodoradosným pochechtávaním, nepovedaním prepáč. Hranie sa na bohov je veľmi nedostojná hra. Už raji tento Adami a Zevou dostali, že budete ako bohovia a skončili ako totálni žlobráci vyhodení z raja. Toto čaká ľudí bez pravdy, bez odpovednosti. A to vám odporúča tento vonkajší svet a správcovia. A slobodomurárikovia to riadia, ako najväčší piťuzi. Dnes sa už taká, to sú tie nižšie stupne, dnes sú ilumináti a nad nimi nejakí medzinárodní bankári ktorí ani neviete, kto sú, pre, takí sú ale stivo prefíkaní. Oni vedia dobre, prečo sú v zákulisí. Alebo keby sa ukázal jeden z nich, tak by ho ľudia roztrhali v zuboch za, za to množstvo zločinov a preliatej jazera ľudskej krvi vo vojnách. A týchto bláznov, aby ešte viac bohatli. Tak ste náhodou ešte moju reláciu či slobodný vysielač nepodporili, tak nebudem na vás kričať ani zjapať. Máte na to právo. A tak vás pekne prosím občas a vystriedajte možno tých, ktorí nás podporujú dlhodobo. Berete to ako samozrejme, že vezete sa vo vláčiku, dobre je vám teplúčko, informácie dostávate a ne, nemáte zaplatený lístok, no zaplatil ho niekto iný. Tak vy teraz skúste byť troška menej sebecký a viac nezištný a troška si začnite vážiť nás, ktorí niečo pre vás robíme. Pekne ďakujeme tým, ktorí si to všimnú. Vedia si to oceniť určite aj chlapci v Slobodnom vysielači. Každý mesiac vám ďakujú za podporu. Že to takto 13 rokov na internete slovenskom aj celosvetovom vlastne existuje. Máte podstránku supervízie na mojej stránke. Tam máte kopu karikatúr a takých kratších článkov, snáď nejakých podstatných. Na Facebooku ma po desiatich rokoch vyhodili, kde som mal pod menom vlastným a priezviskom poradňu spirituálnu. Tak som to presunul pod falošné meno a tam je taká podstránka Spirituálny kapitál plus. Tuším, kde pokračujem No ak chcete, podporte to, rozmýšľam, či to nevypnem, lebo ten Facebook to je nehorázne niečo. Slušných ľudí, ktorí trocha niečo alternatívne slušne vysielajú, on ich vyhodí a nepovie ani prečo, zablokuje. A keď ste tam pod falošným menom, tak vás tam nechá. To je trapné. Na Telegrame mám tiež poradňu Spiritual Capital Plus a ak chcete, aj tam tam niečo zverejním z, z nejakých článkov alebo na Glory, kde som dal 200 článkov. Zrazu ma to začalo blokovať a vyhadzovať. Je to kresťanský portál kňazmi založený, tiež prenasledovanými kňazmi. Dá sa tam slobodne 200 článkov, veľmi dobre išlo to. A zrazu vás vypne a tiež bez tak automato nastavil, že musíte tam uverejňovať pod nejakým iným článkom, aby vás systém nevyhodil, kde si na chvost. Predstavte si, čo sa stalo v roku 1981. Bol atentát na pápeža Jana Pavla II. Vystrelil na ňo Mohamedán Ali Akča. Podstrelil ho štyrmi ranami, prizabil ho. Tá guľka v raj urobila také ratácie, keď vstúpila do tela pápežovho Jana Pavla. Nie, niečo zázračné, to bola si sila, lebo tá gulka išla priamo na cievu, bolo by hneď po ňom. Ale začala rotovať a tú cievu obišlo a pápež to prežil a bol tu až do roku 2005, čiže ďalších 25 rokov. Boží to plán. Aliakča sa dostal do väzenia, tuším najprv v Taliansku, potom v Turecku a dostal 25 rokov, tuším. A predstavte si, vraj sa obrátil na kresťanstvu, som sa desi dočítal. Toto ma tak príjemne prekvapilo, že žiadal v jednom liste od Vatikánu v roku 2000, keď bol ešte vo väzení v Turecku, vyhlásil, že príjma kresťanstvo a chce byť Ježišovým nasledovníkom. Po svojom prepustení v roku 2010 zase tvrdil, že Ježiš Kristus je väčší a že svet by mal byť pripravený na jeho návrat a žiadal Vatikán, vyšetrite, prosím vás, kto je tu antikrist? To som nevedel. Odpovedel na jeho provokačný list prefe kongregácie pre svatožečení kardinál Jose Sarajva Martins na stránkach denníka La Republika 1981 keď sa stal ten atentát a tak sme mysleli si, že to je tá predpoveď Fatimského posolstva, že sa naplnila, že nejakí žoldnieri strieľali po biskupovi Bielom, ale tam bolo aj, že strieľali po kňazoch, reholníkoch, reholniciach, aj po pápežovi, čiže pôjdu tí vojaci možno boli niekto iný. Toto bola taká prezvesť toho, čo príde, že príde likvidácia božích služobníkov cerkevných. A tento vatikánsky hierarcha vyjadril sa k tomu otvorenému dopisu takto. Aký antikrist? Antikrist neexistuje, je to pouze výplod fantazie, odpovedel na dopis Aliho Akči, rozesmátý kardinál. Možná by bylo lepší prohlásiť držiteľ purpuru, že nejaký antičloviek, Tedy o skutečných lidech, jež a gesta smiežovali proti lidské důstojnosti a životu, o diktátorech, zejména největších krvavých despotech. Stačí se ohlédnout za minulým stoletím, poznamenané takovými postavami, jakými byl Hitler a Stalin, kteří, bohužel víme, a dějiny to připomínají, poslali na smrt miliony mužů, žen a dětí, napísal Katolik Reví www.antikrist.cz e, Čiže to ako keby zosmiešnil, že nejaký antikrist, o ktorom mali Akčat, ktorý bol ako vtedy nástroj antikristovských síl a jeden z antikristov, ktorý chcel zabiť pápeža, on si žiada vyšetriť antikrist. Že kto je to vlastne ten antikrist? A že tie posledné časy sa blížia a on je už kresťan. Zaujímavé. Jeden z exorcistov, hovorí, že stretol iného kardinála, ktorý si myslí, že diabol je nejaká mystifikácia, že to je podobenstvo, že to není reálna bytosť, ale že to je na, na, na, takíto, títo chlapci, ktorí sa hrajú na kardinálov, oni šantia na tenkom ľade. Oni vôbec nedorástli na kardinálske nejaké funkcie a tituly. Oni <laughs> nemali byť ani kresťania s takýmito názormi. Však jeden keby bol nejakým manichejista, druhý gnostik, ďalší jehovista, tam je ich miesto, ale oni urobili kariéru, zahrali divadielko. No a potom v takýchto rozhovoroch prezradili, <laughs> že oni nevedia, koľko je 2 a 2, keď povedia 6 a druhý, že 7. A takto katolíci vydesení, to kto nás tu vedie? No, to sú aj kardináli, ktorí majú za pravdu Kristovu vyliať krv a oni, jeden neverí v Antikrista, že to je nejaký výplod fantázie, druhý neverí vôbec v diabla a diablo a peklo, že to je tiež nejaké podobenstvo. No a ďalší sa tvária, že nejaká sekta satanistov, slobodomurárov, že to je problém z minulého století šantia na tenkom ľade, držia falošnú jednotu. Je otázka času, kedy sa prepadnú do hamby a nie len do tej ľadovej vody. Možno niektoré do horúcich pekiel za tie nekajúcnosti a pohoršenia, falošné vyučovanie, tvá, falošnú lásku a tvárime sa, že ideme počúvať všetkých však Ježiš vám nedal prikázanie, choďte a počúvajte. Choďte do sveta, vyučujte, evangelizujte, získavajte mi bratov a sestry pre Božie kráľovstvo. To je úloha týchto pánov. My stratili úplne identitu. A keď vám nič, ako chodíte do kostola, niektorí poctivo, 20, 30, 40, niekto je 60 rokov a keď sa niekoho spýtate, prosím vás, aby ste počuli, pán Kostolník, však sa tu vystriedalo za vášho života vare 40 kňazov tejto vašej farnosti. Vy ste počuli nejakú prednášku, že príde raz na konci dejin Antikrist s falošným prorokom? Nie. To som vôbec v kostole nikdy nepočul. No a sme doma. A vy si myslíte, že, že korčulujete na poctivom kresťanskom ľade, nie ste na tenkom ľade nejakého fantomasa. A keď nejaká, nejaké a tu máme v knihe Pravdy, tam je možno na 50, možno na 100 stranách detailne vysvetlené, kto je antikrist, tak vy tú knihu, pre, jeden to preklaja, ostatní mlčia a čítate si to desi pod paplonom, aby vás nikto nezbadal, čo je vaša povinnosť varovať seba, svojich najbližších a celý svet a celú cirkev, že niečo takéto je za dverami. Nikto je z Vatikánu vás nekarhá, však tvárite sa, že to neexistuje, ste na tenkom ľade. Dajte si pozor na to. Ako skončí to vaše šantenie, tá vaša vraj synodalita, to vaše vraj počúvanie všetkých pohanských náboženstiev, aj s ich modlami, tak, čo sme dostali, utajení prevzal Antikrist moc 2.10.2024 dostala katolícka vizionárka Luis de Maria Bonilla z Argentíny. Je to iba na pár alternatívnych weboch. Vatikán o tom nevie nič, vôbec to neprešetruje a celá planéta o tom nevie. 2.10.2024. To bolo rok po tej genocíde v Gaze, tuším. Ako keby mu tam trón chystali. Rozbesnejú sa vojny a on čaká, kedy skončia a zrazu sa objaví a ponúkne mier. Bude to majster pretvárky. Ježiš nás varuje, nepozerajte sa mu do očí, lebo vás zhypnotizuje posolstve 626. V ráji je predpovedané, že nepovie ani slovo po latinsky. Bude čakať, kedy vypukne veľká vojna, ktorú za si pravdepodobne jeho tým zorganizuje, rozoštve. Taký pocit mám, podaj by som sa mýlil, že to bachne si tam na Irán, tam chystajú atomový úder. Možno to bude niekde inde, uvidíme. A potom vystúpi ako mierotvorca, začne pôsobiť v Jeruzaleme. Ukončí vojnu na Blízkom východe, ponúkne spojenie štátu Izrael so štátom Palestína. No ak sa mu toto podarí, to sa ešte nikomu nepodarilo s politikou. Možno je to tak umelo udržované, lebo OSN pri vzniku štátu Izrael požadovalo, aby ku štátu Izrael bol vytvorený štát Palestín. Vatikán s tým súhlasí, požehnal to a dodnes ten štát Palestína nie je vraj. Niečo takéto tu bude a urobí to tento zázračný, charizmatický diplomat a mediátor. Objaví sa náhle ako diplomat. Bude pochádzať z východu, založí, okolo bude kolabovať mena, chaos, admeny a on ponúkne záchranu. A vytvorí Svetové obchodné centrum, bude ho podporovať falošný prorok, sediaci ako kráľ na Petrovom stolci. Ten bude v čele jedného svetového náboženstva a spoločne vytvoria jednotu medzi národmi a jedno svetové náboženstvo. Antikrist po svojom nástupe ohlási, že je veľký kresťan. Bude citovať Bibliu. Bude mať vraj falošné stigmy. Bude výnimočný voca a zdánlivo ľudský, empatický, s veľkou pokorou, ktorá bude falošná, bude predstierať, že on je král. Pravdepodobne potom, keď sa ujme vlády a bude zastrašovať ľudstvo, že musíte prijať značku šelmy a vstúpiť do môjho systému. A ak to nepríjmete, vtedy sa odhalí tá jeho diabolská stránka, začne sa ľudstvu mastiť ako diabol. Spôsobí vraj strašný hladomor, Rúhavo sa posadí na trón chráma a vyhlási sa z on osobne za Ježiša Krista. Ponúkne falošný mier a bude predstierať falošnú spásu a falošný druhý príchod Ježiša Krista. Máme predikované, že bude mať charizmatické schopnosti zvádzania, ukáže, že je vtipný, inteligentný, vzdelaný, Ukáže svoju moc a silu, jeho veľký vplyv, sláva porastu, až to vyústí do celosvetovej vlády, bude kontrolovať peniaze a potraviny. Neviem, či celé planéty, tam je napísané v inej časti, že Rusko a Čína východ bude oddelený od tohto vplyvu. Ak to bude pravda, že celosvetový vplyv nebude, bude to len takýto viac globálny vplyv. Uvidíme. Je to vraj pred nami a myslím, že nedaleko. Budú mu tlieskať politici, celebrity, bude klamať, že je Ježiš chodiaci dnes v tele, to je opakovanie Ježišom zdôrazňované, bude vás klamať, ja už v tele chodiť nebudem. Hoci v tele je v nás prítomný ako kresťan. Tam je tajomne prítomný každý kresťan, kresťanka, ktorý má pána Ježiša vo svojom srdci, tak kúsok toho Ježiša v sebe má a vraj to naše kristovské vedomie bude v závere veľmi silno zosilnené a porazia, porazí sa táto hrvozovláda satanistická. Možno aj za pomoci božích služobníkov, ktorí nebudú vychvátení, ktorí tu zostanú, alebo ktorí zostúpia z neba. To uvidíme. Zdanlivé zázraky bude robiť falošné zázračné uzdravenia v jeho prítomnosti. Jeho obraz bude všade vycapený ku uctievaniu. Bude si vynúcovať značku šelmy, ktorá nám bude nanúcovaná ako mnoho iných odkovaní, aj to posledné. A v jadre týchto odkovaní či laserovaní bude číslo 666 a pravdepodobne napojenie na internet vecí, pravdepodobne cez nejakú nanotechnológiu, ktorou už začali kontaminovať ľudskú krv, Varuje vás aj Biblia aj knihy pravdy, že to spôsobí strašné choroby a smrť. Kto príjme pečať živého Boha, toho sa nedotknú. Bude ochránený. A tu je problém. Biskup Sečka túto pečať živého Boha zatratil. To bola jeho obrovská chyba. Vôbec tomu nerozumel, čo preklína, čo odmieta, čo zavrhuje. Tá pečať živého Boha, keď príde toto záverečné prenasledovanie Krista, je veľmi dôležité, ja ho tu mám v takej podobe nad postelou a cítim, že niečo to robí. Ochraňuje nás. Je to nejaká svetenina, ich svetení máme v cerkve viac, sú to také lieky na ochranu proti tej besnote, ktorá sa tu vyleje, nebude tu len pôsob. To je krásne posolstvo nás, kresťanov, že nebudú tu pôsobenie len démonských síl. To bude veľmi silné, ale bude tu zosilujúce prítomné aj pôsobenie anielských síl. Ak budete pocitovať hrôzu, zdesenie, depresie, zúfalstvo a nešťastie, beznádej a, a upadnete do nejakého tranzu, že, že začnete hýkať ako nadrogovaný nejakému Ancikristovi, to očakáva tých, ktorí nie sú vôbec pripravení ktorí žijú bez viery, žijú len pre peniaze, pre hmotu, pre tento svet, tí budú hajlovať ako nemecký národ Führerovi, oni budú a hajlovať a na slávu a aj príjmu túto pečať chudáci. Čo im na to povie? Nikto ich nevaroval. Vy si myslíte, že celosvetový vplyv Vatikánu a celej cirkvi a tých médií, že vy nemáte povinnosť informovať o týchto veciach? Ja vám hovorím, že máte. A keď to nerobíte a máte veľké médiá, veľký vplyv, máte milióny na účte, o všetko prídete. A keď to náhodou e, predáte, kúpite si zlaté tehličky alebo strieborné a zachránite sa. To je len na dočasnú. Môže prísť jedno rozhodnutie z nejakej antikristovej kancelárie, že zlatom, obchodovať zlatom je nezákonné a poviete do basy. Jedným dekretom sa to dá nastaviť, čo je zlato, stratí na hodnote a bude to, budete mať zl kus zlata, že to bude kriminálny čin. To keď začne vyčínať diabolská ríša, tak sa nečudujte ničomu. Ale tí, ktorí si ľutujú svoje chyby a hriechy, budú chránení nebom a Ježišom Kristom a Božou milosťou. To vám ja tu odporúčam ako liek na túto besnotu sa za dverami ľudstvu bude škoda radosne rehotať, ako bude občanov klamať a všetkých manipulovať cez peniaze, cez internet, umelú inteligenciu. Bude vraj vtipný, starostlivý, milujúci. Bude to vojnový hrdina, bude na oblohe konať zázraky, bude uzdravovať ľudí, on bude hlavou nového svetového náboženstva. Ona falošný prorok, ktorý bude stáť na čele vonkajšieho prázdneho obalu katolíckej cerkvy na zemi, budú úzko spolupracovať, aby oklamali všetky božie deti. Svetu bude čoskoro predložená najpodlejšia lož. Antikrist a falošný prorok medzi sebou už dokončujú plány ich zlovolnej nadvlády a prvé, čo prinesú, bude eskalácia vojny na Blízkom východe. Už sa to tam deje. Antikrist bude hlavným aktérom, ktorý bude v zákulisi poťahovať za nitky. Potom vystúpi do popredia a nechá sa spoznať ako sprostredkovateľ mierového plánu. Vtedy nastane čas, keď sa svet dostane pod jeho kúzlo. Medzitým sa falošný prorok chopí moci vo vnútri katolíckej cirkvi. Už veľmi skoro bude katolícka cirkev vtiahnutá do nového svetového náboženstva, ktoré bude len záspierkou na uctívanie satana. Základným cieľom tejto ohavnosti bude uctívanie samého seba a zavedenie zákonov, ktoré bude zahrňať dve veci. Zrušenie sviatostí a zrušenie hriechu. Pravé sviatosti budú dostupné len skrze tých kňazov a ostatných kresťanských duchovných, ktorými zostanú verní. Na iné miesto som sa dočítal v týchto posolstvách, že budú musieť byť verní kňazi a reholníci, budú exkomunikovaní po stá tisícoch za to, že neodprisahajú vernosť falošnému prorokovi. Ste na to vôbec nachystaní? Počuli ste vôbec o tom, milí kolegovia, ex-kolegovia? Milé zasvetené osoby? Alebo patríte do skupiny Deep Sleep? Medzi tých najťažšie postihnutých invalidov na tejto planéte. Tieto sviatosti budú ponúkať vo zvláštnych núdzových kostoloch. Zrušenie hriechu bude zavedené schválením takých zákonov, ktoré sa budú javiť ako tie, ktoré hája toleranciu budú v sebe zahrňať potraty, eutanáziu aj jednopohlavné sobáže. Kostoly budú prinútené povoliť homomanželstva a kniazy budú donútení ku tomu, aby im vo svojich očiach dávali svoje požehnanie. Počas tejto doby budú naďalej slúžiť svoje vlastné verzie Sv. Jomše, ich obeta Sv. Eucharistie, pri ktorej znesvetia hostiu, sa bude konať v katolíckých kostoloch bude zrušená platná Eucharistia. To tu je podrobne vysvetlené. A boli sme dopredu varovaní najvyššími, najvyšším nebom božskými osobami. Nie len, že nebudem prítomný pri takýchto vrajomšiach, ale nebudem ani prítomný v samotných kostoloch, kde ma budú zneuctievať. Pre mojich nasledovníkov budú všetky tieto veci veľmi desivé. Už viac nebude možné, aby ste mali úžitok zo sviatostí, iba ak len od kniazov, ktorí budú vo zvyšku mojej cerkvy na zemi. Satan použije moc na posadnutie tých duší, ktoré príjmu znak šelmy a bude veľmi ťažké ich zachrániť. To sú desivé veci, ktoré sú knihy pravdy, konkrétne toto, čo som čítal v číslo 499, máte tam toho viac. A predpokladám, že sa to naplní, keď sa naplnilo 20 veľmi vážnych vecí, ktoré som vám spomínal v posledných dvoch reláciách a posledných, a posledných mesiacoch v tomto vysielaní. Dáme pauzu, dáme pieseň a vytočíme hostia. Sme poslednej štvrtej časti, ak chcete, zavolajte, zamejlujte. Mali by sme mať na linke kolegu evangelizátora Štefana. No Paviel, ale ty si mi číslo neposlal. Ako chceš volať svojmu hostovi. A poslal som ho. No nič nevidím, do správy mi to daj, prosím ťa. A človeče, ja to tu mám? No, ty to tam môžeš tak, mať. Ja to potrebujem. <laughs> Peťko, ďakujem ti, že si tam. Tak ho skúsim, ako to ešte raz prepošlem kopírovať, prilepiť. No, lebo bez prilepenia sa nepohneme. A prišlo to. No neviem, kam to lepíš hlavne. Na Teams. No ja tam nič nevidím, iba svoju otázku a od teba nič. Ale už tam vidím, konečne, vidíš, už to prišlo, tak zatiaľ niečo hovor a ja sa a idem spojiť prišlo, s hosťom. Tak Áno. ďaká, Vážený, tak si niečo povieme ako duchovný liek, čo nám matka spási povedala, okamžite začnite s novénou spásy. Musíte sa modliť túto modlibu po celých sedem nasledujúcich dní počas jedného kalendárneho mesiaca. So začiatkom v pondelok ráno musíte sa modliť trikrát počas každého z tých siedmých dní a v jednom z týchto dní sa musíte postiť. Pôstom ste žiadaní jesť len jedno hlavné jedlo počas dňa, a potom len chlieb a vodu, druhých dvoch dobách jedla. Túto modlibu sa musíte modliť každý deň počas týchto 7 dní. Tam ste Štefán. Áno, počúvam vás. Pekný deň prajem. Vydržíte minutku, poviem túto modlitbu spásy, ktorú Dobre. odporúčam. Moja milovaná Matka spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar väčšnej spásy skrze milostredenstvo Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze svoj príhovor ťa upenlivo prosím, aby si urodovala za vyslobodenia všetkých duší z otroctva satana. Prosím, popros svojho syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré ho odmietajú, zraňujú ho svojou ľahostajnosťou a ktoré uctievajú falošné učenia falošných bohov, Úpenlivo ťa prosíme, drahá matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu srdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen. Trikrát za deň, jeden deň post a treba začať pondelok a vydržať až do nedele večer nové na spásy, najšpeciálnejšie milosti pre vás. Urobili ste, Štefan, nejakú novenu niekedy v živote? 9, 7 dňovú, tak. 9 dňovú. E, to tak neviem, ale modlievam sa, keď je napríklad ešte pred, e, pred tým, ako je Sviatok Božieho milosrdenstva, tak vtedy býva taká novena e, o Božom milosrdenstve, tak to zvyknem, áno, ale nejak iné také nie. Ale modlitby mávam, to samozrejme. No, až môžem, ja by som aj trošku nadviazal na tú tému, ja som vás aj tak trochu šťastí počúval, a hovorili ste tam o Antikristovi veľmi dobre. Musím pochváliť, že toto je téma, ktorá veľmi málo zaznieva v cirkvi, v kostoloch a myslím si, že malo by sa o tom hovoriť, ale nie v takom duchu, že zastrašovať, hoci je to veľmi vážna téma, aj sväté písmo, čo si o tom uvádza, napríklad aj v listoch svätého Jána sa píše e, v prvom Jánovom liste v druhej kapitole 18. verš až 22. verš, potom aj 4. kapitole. No a antichristo znamená proti Kristovi, teda namiesto Krista, teda niekto, kto sa stavia proti Bohu. Ja som aj tú tému takú chcel, ako som aj tak spomínal, že niektorí kňazi sú, sú naozaj na tom nedobre, keď rozprávajú veci, ktoré sú až blúdne, lebo keď sa prikláňajú k tomu, že homosexualita nie je hriek, alebo e, že to ako by mohlo byť, no nemohlo by to byť. A je to, je to zle, je to hriešne, to treba na rovinu povedať Počkaj, počkaj, idú... homosexualita ako taká ešte nie je hriechom, keď je niekto takto orientovaný, to je pravda. Len to... potom, kedy sa to praktizovalo už do sodomie, do tých sobášov, homosobášov či adoptovaní detí, to už by bol hriech. Áno, tak, to, tak, áno, poupravujem sa, áno. Tak, ale v tom, v tom význame som to aj myslel, hej. E, samozrejme, tam ja nemyslím teraz, že by som nejako šiel proti tým ľuďom, to vôbec nie, veď oni sú takisto milované Božie deti. E, všetci, či už takí alebo onakí, ale tam ide o tú podstatu, že teda nemalo by sa to nejak schvalovať, že je to teda ne, nedobrý teda život v takomto duchu alebo takáto cesta. To som chcel zvýrazniť, lebo už keď som to aj na sociálnych sieťach videl a keď niektorí títo duchovní o tom takto rozprávajú No tak mňa to znepokojilo. To je niečo, čo je veľmi vážne a o tom by to, týmito vecami by sa mali naozaj zaoberať biskupy a jasne zasiahnuť a, a, a povedať a urobiť poriadok, tak ako pán Ježiš, keď nebolo niečo v poriadku, že tam e, vyhnal tých kupcov a e, predávačov a peňazomencov, keď tam predávali pri chráme že jeho dom má byť domom otca, tak jednoducho sa ten Boží syn rozčulil a takisto aj tuto, keď tento svet a títo duchovní e, rozprávajú veci, ktoré sú naozaj až na hlavu padnuté, tak toto je až znepokojivé, takže toto je veľmi vážne, aj som to takto chcel povedať, že nech sa trošku spamätajú, nech aj títo pastieri dohliadajú, nech to kontrolujú, veď to je niečo hrozné. Ja keby som mal diecezu a som biskup, tak ja toto takto nenechám to by som vyšetril až, až a v sekunde ich odvolal. To je niečo hrozostrašné, čo sa tu šíri ako rakovina po tých e, videách, internetov a keď to, nedaj Bože, niekoho pohoršia alebo mladých ľudí, no to je niečo strašné a hrozné. To, to som veľmi, veľmi znepokojený a naozaj som sa už musel ozvať, že toto je to už ne, ne, neznesiteľné, toto, čo si už niektorí dovolujú, žiaľ Bohu, ale už to tak musím naozaj povedať. No, takže, dobre, eh, dobre nek... sa ozývate, lebo toto Vatikán pekne zase, no, že no, ideme sa o no. nich starať, nejdeme ich no. súdiť, ale keď už ich ideme požehnávať a keď sa tvrdí, že my nemáme právo alebo nemáme čo vyšetrovať, kto ako skolu žije, len ich požehnajte a nechajte, no tak to je není starostlivosť. To je vlastne mnohých ľudí nechanie, nech žijú v ťažkých hriechoch a požehnajme ich vlastne, oni budú si myslieť, že robia dobre a ideme spolu do pekla a to, veľmi dobre, to, to je na svetý hnev. Áno, áno. Tak to som tak chcel zvýrazniť a taký maličký len príspevok dať, že že nech sa to tak naozaj podčiarkne, že je to už za, ozaj za červenou čiarou, že treba, aby to nielen mňa vyrušilo, no najviac by to malo vyrušovať tých predstavených v diecezách, že naozaj s tým už urobiť poriadok. Keď niekto káže nezmysly a blúdne reči, však to je, to je niečo ne, nenormálne toto proste. Toto to, to ne, neexistuje, že duchovný človek takéto niečo ide rozprávať na sociálnych sieťach. No, Veď tak no eh, jasne to treba... Hej, keď tam niekto pohoršuje, to treba, by to niekto reguloval, no. ale myslíte si, že biskup má právo sa opýtať svojho kniaza, si ty homosexuál, heterosexuál? Myslíte, že nie je to porušenie ľudských práv? No tak nemyslím, že až takto, že by mali na neho, ale proste ak zistí, že ktorá osoba alebo ktorý duchovný rozširuje takéto reči, tak určite by s ním mal mať nejaký rozhovor a a naozaj to nejako riešiť, lebo to nemôže takto. Predsa to, to, to, je, to je proti učeniu církvy. Veď je katechizmus katolíckej církvy to jasne hovorí, že, uh, on, že, že v nejakom prípade e, nemôžno schvalovať. To je číslo 2357, to nech si nájdu v katechizme. Ja to tu mám, aj článok mám o tom napísaný. Uh, Ale iba, to. Iba, to, iba to hriešne správanie. Lebo mnohí sú v cirkvi a majú s tým problém a sami nevedia, nie sú vôbec inštruovaní, čo oni majú dovolené. No tak si to každý vlastne skúma samostatne, no a žije no. si ako vie, ale vôbec, čo je prekvapivé, my sa tvárime, že nielen, že tu nie sú satanisti na svete a žiadne sekty slobodomorárstva a, a že tu není žiadna sodomia. Vôbec to áno, nie je odsudzované, áno. vôbec to nie je dávané, že ak niekto chce žiť sodomiu, nech opustí katolícku církev, ak si myslí, že to je dobrý skutok, lebo sú aj takí, čo zhrešili a vyspovedali sa, sú kajúci, v poriadku. Ale niekto sa nespovedá, žije tak, opakuje, znesvecuje seba aj církev, priťahuje temné sily a vôbec títo naši predstavení ako keby sa tvárili, že takýto problém neexistuje. Pretože a... oni sa tisnú do výfuku tomuto svetu a mocným tohto sveta. Oni robia podobnú homosexualitu, teda sodomiu, takú geopolitickú. A není to robo, by ich napomenú. A takto to tam tancujú. To není dobré. Áno, Dobre, a keďže, sa, Áno, a keďže sa Biblii venujem, tak aj v knihe Genesis sa píše, veď e, tam je to známe, to Sodoma Gomora, to bol veľký hriech, veľmi ťažký, veď to je tam tak písané. E, pán povedal, žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. To je napísané vo Svetom písme, to si ja nie, to nehovorím ja. Potom v knihe Levitiku sa píše, nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohľavne, pohľavne obcuje so ženou. To by bola ohávnosť. Levitikus 18.22 nech si to nájdú. Veď je to vo Svetom písme, ja ich mám učiť. Veď to sú veci, ktoré už každý, kto študoval teológu, by mal vedieť. Ja sa čudujem, jak to môžu takto na sociálnych sieťach rozširovať. Ešte tí takí vážení, či profesori, či akí akademici tam rozprávajú reči. To a, no, ja sa nebudem konkretizovať kto a čo, ale no, je to hrozné. Je to hrozné. Preto som sa chcel ozvať. Nech sa to títo predstavení nech proste tým sa zaoberajú a nech riešia. Nech vyvodia zodpovednosť. Pán Štefán, poznáte niekoho, e, kto chodí k sviatostiam, je takto orientovaný a snaží sa žiť čisto v nejakom vzťahu? No, že, tak, by tú e, sodomiu, sú... že by tú sodomiu zvládli a nerobili by ju? No ak sú, áno, ak sú takí kresťania, ktorí možno majú taký sklon, ale nechcú žiť takto a vyhýbajú sa tomu, tak u nich je to ako slabosť. Pre nich to není zlé, tak to, to je tam v poriadku proste. Keď má niekto len takú orientáciu alebo má takú len náklonosť, ale nechce muž, žiť s mužom a je normálne a pristupuje k sviatostiam a má pekný vzťah s Bohom a číta písmo a tak, tak to je celkom v poriadku. Tam ja nevidím žiadny hrieť. Ale taký človek, ktorý odmieta náboženstvo, alebo teda aj je kresťanom, ale m, mm, robí zle alebo vyhľadáva alebo má záľubu v riechu a tak ďalej, tak tam to už, to už je zlé. No. To vedie k riechu. No. Tam je no tá, nejaké tá priateľstvo, prečo není podporúčané nejaké priateľstvo, keď už Vatikán túto tému začal, že neodsudzujme, požehnajme, no dobre, ale tak ukážme aj nejaký príklad, že sa dá žiť, že sa dá žiť. To by, prirovnal by som to, že pán Farár môže žiť bad a môže mať nejaké čisté priateľstvo, nesexuálne, niečo podobné. Prečo to nedávate ako vzor aj v hetero, aj v homo oblasti? celému svetu. Keď ste už túto tému najprv treba zahrmžiť, toto sú zločiny, toto nerobme a toto robme. To by bol pastorácia katolická, ale toto, takéto ťoťoli, moťoli, hajaj, búvaj, to nikoho nespasí. To, to len samé také, také lavírovanie, aj pohoršovanie. Ľudia si myslia, že všetci sú, už ako mi napísal jeden Pavol Právnik, že všetci tí s homosklonmi, to sú všetci sodomiti a treba to len upáliť a niečo také odsúdiť. No teda to je otrasné niečo. Druhý extrém. Áno, áno. No, však ja nechcem nikoho odsúdiť ani nič, ja som len proste chcel upozorniť, že proste tie reči od duchovných, to by som už ozaj nečakal. Také tie, také ozaj polopravdy, nesprávne až blúdne reči, tak na to som chcel upozorniť. Tam nie ide o to, že by som nejak chcel útočiť na, na ľudí, ktorí sú tak orientovaní. Veď to sú samozrejme Bože milované deti, veď už každý má nejaký ten svoj kríž, nemajú to ľahké, nikto to nemá ľahké, ale za duchovní, aby šírili také nepravdivé a nedobré reči, no tak to už je také pohoršujúce. No tak len na to som chcel v takomto duchu upozorniť, no. Tak. A no dobre, pekná vás. No, no, aby to niekto nebral, že joj, čo to ten Štefan rozpráva. Ja to myslel som v dobrom, ale tak, tak niekedy treba tak aj sprísniť a, a použiť ten taký hlas keď treba aj prísni a keď aj treba aj upozorniť, no, že toto je nesprávne, toto, toto nie je dobré. A povedzte nám nejaké duchovné lieky na túto dobu. Nebeské no, tak lieky, lieky, ktoré v cerkvi duchovné, máme. Áno, duchovné lieky, no tak tie sú nám, tie, tie máme k dispozícii stále, veď to je modlitba, čítanie Božieho slova, um, modlitba, čítanie Božieho slova, môže to byť aj post, ale proste hlavne taká veľká túžba po Bohu, že Bože, ja túžim žiť podľa Tvojej vôle, podľa Božej vôle. A Mám tu aj vôle, vyhľadávať ticho. Abo aj ticho, áno, áno. Áno, ticho veľmi liečia, pomáha modlitba, duchovné vedenie, sveta a pravidelná sviatosť zmierenia, nájsť si duchovného vodcu, rozhovory duchovné, čítať literatúru, sveté písmo, čiže naozaj sa takto duchovne, duchovne živiť, duchovne žiť a častejšie príjmať Eucharistiu, proste byť duchovne živený, živiť sa tým, tým Božím slovom. A takto aj v tomto... A to aj vypustiť, minimalizovať rozplašovačky, tliachačky, naháňačky. <laughs> Áno, a veľmi vám ďakujem, veľmi pekné témy tam niekedy rozoberáte. Aj to je dobré, aj ten antikrist, však áno, to je veľké zlo a by, treba byť na to tak duchovne pripravený. My už ako veriaci sa nemusíme až tak báť, lebo Boh je s nami a my sa nemusíme báť, nech by prišlo čokoľvek zlé, ale, ale byť tak pripravený, áno, byť taký ostražitý, že, že áno, aby sme, aby sme mali tú pevnú vieru a, a teda vytrvali vo viere. Nebojíte sa svet... Antikrista, keby sa náhodou zjavil na Blízkom východe a začal by svoju činnosť? Nebojíte sa jeho prítomnosti na svete? Vrajím, že čo? Ono to, sa to tak nedá úplne povedať, že bojím sa, nebojím sa. No tak trošku áno, ale nie úplne, lebo keď, keď, je, keď som s Bohom, tak sa nemám čo obať. Boh je pri mne, Boh ma chráni, Boh je väčší, silnejší ako nejaký zloduch. Veď vieme, že aj e, pán Ježiš, e, aj vo Svetom písme je napísané, že, že diabol nemá nado mnou nejakú moc. Takže, takže možno bude mať nejakú dočasnú moc, ale stále je to len nejaká obmedzená moc. Viete, že Boh je nad všetkým. Možno to môže byť taká skúška viery pre nás, že ak by to aj prišlo, ale v každom prípade máme byť, máme sa držať Božej ruky. To je to podstatné. Antikrista sa boja tí, ktorí nežijú s Kristom, ktorí Presne. žijú len prírodu, naturalizmu, svoju, svoju vôľu a ktorí si vlastne vykrmujú tie nesveté ega. Ak niekto žije duchovný život a žije s Kristom, tak máme v sebe nejaké tiene, nejaké zvyšky antikristovské aj hriechu, ale vlastne celý náš duchovný život je posvedcovanie sa a minimalizovanie, zmenšovanie toho hriešného a keď náš cieľ by mal byť, že nebojím sa, keď tu príde nejaký Hitler, No tak príde, ak, je, ak nie nám daný, a tak jednoducho budem robiť všetko preto, aby som nezradil Krista vieru, aby som to dotiahol. Keď bude vyčínať, no tak a bude mnoho mať obetí, to bude chyba tých nepripravených, ktorí s tým vôbec nerátajú a myslia si, že to sú nejaké podobenstva, rozprávky, nejaké hlúposti. To je súčasť kresťanská hodnota, veľmi dôležitá, kto zanedbá tak bude poškodený, už je teraz poškodený. Nejaký problém. To je tiež antikristovská hodnota, polovicu kresťanských hodnot vôbec neohlasovať svetu. To je, to je ťažko postihnutá duša nejakého kniaza, biskupa aj pápeža. Je takto trávi svoj život a ne, nevaruje. Nevšíma si, že sú tu nejakí poočkovaní, nejaké obete a tvárime tu pápež Lev mal nedávno k diplomatickému zboru prejav, že treba si uctiť teda tú slobodu svedomia, treba ho rešpektovať. A on si absolútne nevšimol Francisa, ktorý tú slobodu očkovaní a vyhodil tam troch švajčarských gardistov, vyhodil tam biskupa Toresa za to, že si chcel uplatniť výhradu vo svedomí a doteraz sa za to Vatikán ani Leo nespravedlnil a tvária sa, ideme kázať ostatným, aby ste rešpektovali výhradu vo svedomí, však to je pokrytectvo. A ostatní biskupy to vidia, mlčia, sa nehambíte. Že ste na tenkom ľade, tancujete tam. Čo je to za synodalitu? Pána Jána, to je trapas. A mám tu ešte v závere, chcete zostať na linke, Štefán? No ja vás už budem, na, ja, ja už asi ukončím, ale budem vás počúvať na internete, tam, tam sa dá naživo počúvať. Dobre, tak nech sa páči, no. ďakujeme za príspevok. Tak majte sa si... pekne. Áno. Dovidopo. A ešte si prečítame, tak mi to nejak dalo pred reláciou, aby som vám to pripomenul z knihy Pravdy. Zjavené od Ježiša 3. septembra 2012. Počúvajte, to nie je len pre niekoho, to je pre všetkých posolstvo. Žiadna krajina nezostane nedotknutá mojou armádou. Mojou zvyškovou armádou budú existovať úrovne v rámci mojej armády s hodnosťami každého druhu, ktoré majú zabezpečiť, aby moja misia na obrátenie duší bola úspešná. Všetci v mojej armáde, bez ohľadu na úlohu, ktorú zohrávajú, budú mať toto navzájom spoločné. Budú mi slúžiť v pokornej službe a ich láska ku mne, k ich Ježišovi, bude počas celej misie horieť. Ohnivé fakle, ktoré zapálil Duch Svetý, nezhasnú, pretože je to mimoriadný dar na posilnenie mojich vojakov. Pamätajte, že to bude vojna. Vojna na záchranu ľudského rodu. Vojna, o ktorú sa postará môj otec, aby sa vyhrala v mene Boha. Vyzývam vás všetkých, aby ste vytvorili centra, kde môžete, aby ste zabezpečili šírenie mojich posolstiev akýmkoľvek spôsobom. Modlitba je dôležitou súčasťou takýchto centier – pretože keď založíte modlitebné skupiny, posilnite silu mojej armády. Tak, ako sa bude zvyšovať počet modlitebných skupín, založených v mojom mene, tak sa bude zvyšovať i počet obrátení. Tieto modlitebné skupiny nazvite Ježiš ľudstvo a ostatné nechajte na mňa. Môj duch svetý vás bude v takýchto skupinách zastrešovať a viesť na každom kroku. Čo skoro vám dám ďalšie pokyny. Buďte v pokoji. Som šťastný, že vy, moji milovaní učeníci, ste na moje volanie odpovedali s takou láskou a dôverou. Váš Ježíš. Tak ste počuli, máme aj nejaké povinnosti, nie iba počúvať, Druhá vec je si to, čo som si ja vypočul, aj uvedomiť. Aha. Ísť do ticha, troška si to zvážiť, premeditovať, vytriediť. Ak sa niečo zle stalo, sa z toho poučiť. Ak som niečo urobil chybu, zhrešil, tak to uľutovať. Niekedy potrebujeme ísť na svetu spoveď, tak si vyhľadajte kniaza, u nás v katolíckej cerkvi či pravoslavnej, choďte sa vyspovedať, hriechov sa zbaviť. Ak ste v nejakej protestantskej cerkvi, tam evanelici majú spoločnú spoveď, tuším, alebo choďte za niekým, komu dôverujete, o ktorom viete, že vás nezradí, že nevytrúbi vaše tajné chyby, ale že bude s vami súcitiť, že vás vypočuje, že vás neodsúdi, že vás usmerní, a kde je Božia cesta pre vás, že vás nejako podporí, že sa za vás pomodlí, aj to je spoveď. A pamätajme, že neodpúšťa hriech kňaz, biskup, pop alebo nejaký spolublížny, ktorému sa vyznám, ale Ježiš Kristus, Syn Boží, On dostal moc odpúšťať naše chyby a hriechy, očisťovať si svoju dušu, takto si ju posvedcujme, pripravujme, takto žijeme. No a keď nám Ježiš hovorí, urobte nejaké centra, kde môžete, aby ste zabezpečili šírenie mojich posolstiev, tak to robte. Jedno centrum máte tu, v tejto relácii, mojej osobe, máte kontakt na mňa, chcete sa mi ozvite, ako to robíte a môžeme spolupracovať, niekto si môže urobiť. Ježiš ľudstvu dá na Facebook a šíriť nejaké posolstva z neba, ktoré považuje, že sú potrebné aj ďalším a získavaj si priateľov, evangelizuj. Môžeš to robiť odvážne pod vlastným menom, priezviskom, môžeš to robiť pod pseudonymom umeleckým. Pán Boh to vidí, ak získaš niekoho. Krásna vec, zavolal mi Radko, z Liptovského Mikuláša s dvoma mužmi, stretajú sa, modlia sa, vraj sa mám pridať cez telefón ku ním, tak som mu povedal, vieš čo, Radko, nejaký jeden desiatok som s nimi vydržal, mňa to, ja osobne sa ťažko modlím cez, cez takúto techniku, cez mňa to vyrušuje, ťažko, Chvíľku, aby som prispel do spoločnosti. Je tu veľmi veľa modlitebných skupín, komunikujú cez Teams cez telefón, nech sa páči, ak niekto pocíti odvážne, že kniha pravdy ho oslovila, že ho má, objednal si ho na eforeb.cz, tuším, že to Janko Košic takto objednal aj pre seba, aj pre mňa. Mám ho tu v ruke, čítam vám z nej a šírim ju. Ak cítiš, že by si chcel aj ty niečo také robiť, nevieš ako zavolaj, stretneme sa, poradíme sa. Je tu aj, že niekto nebude v modlitebnej skupine, alebo bude to robiť osamele a bude sa mu ťažko niekoho blízkeho nájsť, tak to je tiež náročné, ale toto nám káže Ježiš a keď to teda, ja tak verím, že to Ježiš nadiktoval, že tá kniha pravdy je pre naše dobro, tak robme niečo, spolupracujme, využíme čas. Spomenul som tu novénu spásy, máte ho na umenie žiť na prvej stránke, kde tam je krásna, krásna podoba našej Madony, nejaké video, je tam novena spásy. Pozri si ho a začni ho robiť. Pondelok ráno, to je modlitba na 2-3 minúty. Ráno, na obed, večer. Rob to celý týždeň a jeden z tých dní sa postí a ešte je to taký mierny pôl, že sa môžeš raz za deň najesť. No. A vyprosíš milosti sebe, vyprosíš milosti druhým. Odporúčam, sám som to už druhý krát urobil druhý týždeň a napovedal mi to Janko z Veľkých Levar, že to mám na stránke a že on to chce nejako, tak ma na to upozornil. Ďakujem mu, pán Janko, že to píšem iným a sám som to nerobil, tak som to už robil a vraj to máme robiť dokonca, čo tu budeme. A či tu budeme vychvátení, či zažijeme Antikrista, či ho nezažijeme, či budeme žiť zajtra, za mesiac, za rok, kedy sa to stane, to sú Božie tamstva, nevieme, ale niečo robiť môžeme, snáď som vás ku tomu inšpiroval, povzbudil a rád sa s vami niekedy stretnem, ak máte nejaké prostriedky, nejaké napady, niečo už robíte, a že môžeme aj nejako si vypomôcť a navzájom poučiť a si navzájom v tejto službe misijnej pomôcť. Ďakujem za pozornosť, ďakujem Peťkovi Kršiakovi za trpezlivosť, za štúdiu v režii a vám za počúvanie. Nech vás pán žehna chráni. S pánom Bohom.